Pakartoto įstatymo knyga. Ketvirtas skyrius. Klausyk, Izraelį, įstatymų ir palėpimų, kurių jūs mokau, kad juos vykdydami gyventumėte ir už žemę paveldėtumėte žemę, kurią viešpats, jūsų dievas, jums duoda. Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų netimkite. Laikykitės viešpaties, jūsų dievo įsakymų, kuriuos jums skelbiu. Jūsų akis matė, ką viešpats darė dėl Balpeoro, kaip išnaikino visus jo garbintojus, buvusius tarp jūsų. Jūsgi, kurie laikėtės viešpaties, jūsų dievo, išlikote gyvi iki šios dienos. Štai, aš mokiau jūs nuostatų ir įstatymų, kaip viešpats, mano dievas, man įsakė, kad jūs vykdytumėte juos žemėje, kurią paveldėsite. Laikykitės jų ir vykdykite juos, nes tai jūsų išmintis ir protas tautų akise jos išgirs jūsų nuostatus ir sakys, iš tiesų, ši didelė tauta yra protinga ir išmintinga. Iš tikrųjų, nėra kitos tokios didingos tautos, kuriai Dievas būtų taip arti, kaip mūsų Dievas, kai jo šaukiamės. Kuri kita didelė tauta turi nuostatus ir įsakymus, tokius teisingus, kaip šis įstatymas, kurį šiandien skelbiu jums. Saugokis ir rūpestingai saugok savo sielą, kad neužmirštum to, ką matei savo akimis ir te pasilieka tai tavo širdyje per visas tavo dienas jų, mokykite savo vaikus ir vaikaičius. Ta diena, kai stovėjai viešpaties savo dievo akivaizdoje prie Horebo, jis man kalbėjo, surink prie manęs tautą, kad išgirstų mano žodžius ir bijotų manęs, kol gyvens žemėje ir mokytų to paties savo vaikus. Jūs priartėjote prie kalno pašlaitės, iš kur liepsnos kilo į dangų. Jis buvo apsuptas tamsa ir debesimis. Viešpats kalbėjo jums iš ugnies. Jūs girdėjote jo žodžius, bet nematėte jo pavidalo. Girdėjote tik balsą. Jis jums paskelbė savo sandorą ir įsakė ją vykdyti. Jis užrašė dešimt įsakymų dviejose akmeninėse plokštėse ir įsakė man mokyti jūs vykdyti tuos įsakymus ir paliepimus žemėje, kurią paveldėsite. Gerai įsidėmėkite, kad tą dieną kai viešpats jums kalbėjo Horebe iš ugnies. Jūs nematėte jokio pavidalo, kad kartais nedirbtumėte savo drožinių panašių į vyrą ar moterį, panašių į kurį nors gyvulį esantį žemėje, ar skraidantį padangėje paukštį, ar šliaužiantį gyvį, ar žuvį plaukiančią vandenise kad kartais pakelęs akis į dangų ir pamatęs saulę, menulį, žvaigždes, nepaklystum, jų negarbintum ir nesilenktum tiems, kuriuos viešpats, jūsų dievas, sutvėrė tarnauti visoms tautoms. Jusgi viešpats išvedė iš geležinės krosnijas, Egipto vergijos, kad būtumėte jo tauta. Dėl jūsų viešpats užsirūstino ant manęs ir prisiekė, kad neperėsiu Jordano ir neįeisiu į tą gerą žemę, kurią viešpats, tavo dievas, duoda tau paveldėti. Aš turėsiu mirti šioje žemėje ir neperėsiu Jordano, tačiau jūs perėsite ir užimsite tą gerą žemę. Neužmirškite viešpaties, savo Dievo, sandoros, kurią jis su jumis sudarė. Ir nedarykite savo jokio drožinio ar atvaizdo, nes viešpats tai uždraudė. Viešpats, tavo Dievas, yra naikinanti ugnis, pavidus Dievas. Jei gyvendami žemėje, kai susilauksite vaikų ir vaikaičių, suteršite save ir pasidarysite drožinių ar atvaizdų ir darysite piktą viešpaties savo dievo akise, jį supykdydami, aš šaukiu šiandien liudytojų dangų ir žemę, kad taip elgdamiesi jūs žūsite krašte, kurį perėję per Jordaną paveldėsite. Negyvensite jame ilgai, bet būsite visai sunaikinti. Viešpats jūs išsklaidys tarp tautų ir jūsų liks labai mažai tarp pagonių, pas kuriuos būsite išvesti. Tenai tarnausite devams, kurie žmonių rankomis padaryti, medžiui ir akmeniui, kurie nemato ir negirdi, nevalgo ir nieko neužuodžia. Bet jei ten ieškosi viešpaties, savo dievo, visa širdimi ir siela, tu atrasi jį. Patyrusi vargą paskutinėmis dienomis, sugrįši prie viešpaties, savo dievo ir klausysi jo balso. Nes viešpats, tavo dievas, yra gailestingas dievas, Jis nepaliks tavęs ir nesunaikins, neužmirš sandoros padarytos su tavo tėvais. Paklausk praeities dienų, pradedant nuo tos dienos, kai Dievas sutvėrė žmogų žemėje ir dangus nuo vieno krašto iki kito. Ar įvyko kada nors toks didingas dalykas? Ar tai girdėta? Ar kuri nors tauta girdėjo Dievo balsą, kalbantį iš ugnies, kaip tu girdėjai, ir išliko gyva? Ar kada nors Dievas yra atėjęs pasiimti tautos, esančios vergijoje, išbandymais, ženklais, stebuklais, kova, galinga ranka ir baisiais siaubais, kaip viešpats, jūsų Dievas, padarė dėl jūsų Egipte, jums visą tai matant savo akimis. Jis tai parodė tau, kad žinotum, jog viešpats yra Dievas ir kito nėra. Jis tau leido išgirsti balsą iš dangaus, kad pamokytų tave, žemėje parodė tau didelę ugnį ir tu girdėjai jo žodžius iš ugnies. Jis mylėjo tavo tėvus, todėl išsirinko jų palikuonis ir išvedė iš Egipto savo didžią galę, kad išvytų už tave didesnės bei galingesnės tautas ir tave įvestų paveldėti jų žemę. Suprask tą šiandien ir laikyk visą tai savo širdyje kad viešpats yra dangaus ir žemės dievas ir jokio kito nėra. Laikykis jo įsakymų ir paliepimų, kuriuos tau skelbiu šiandien, kad tau ir tavo vaikams gerai sektusi ir ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats tavo dievas tau duoda visiems amžiams. Moze paskyrė tris miestus šioje Jordano pusėje, kad juose rastų prieglaudą ir išliktų gyvas žmogžudys, netyčia užmušęs savo artimą, kuris nebuvo jo priešas. Iš Rubeno giminės paskyrė Becerą dikumos lygumoje, iš Gado giminės Ramot Giliadą ir iš Manaso giminės Golaną, Bašane. Tai įstatymas Mozės duotas Izraelitams. Šitie įsakymai, nuostatai ir palepimai buvo paskelbti Izraelitams, jiems išėjus iš Egipto, šioje Jordano pusėje, slėnyje, prieš Bet Peoro miestą, krašte Amoritų karaliaus Sihono, kuris gyveno Hešbone ir buvo Mozės ir Izraelitų nugalėtas, kai jie išėjo iš Egipto. Jie apsigyveno Sihono ir Bašano karaliaus Ogo žemėse, dviejų amoritų karalių, buvusių į rytus nuo Jordano. Šis kraštas tęsiasi nuo Aroero miesto Arnono upelio slėnyje, lygi Sijono kalno kuris kitaip vadinamas Hermonu. Per visą lygumą, nuo Jordano į rytus, iki lygumos jūros ir Pisgos kalno šlaitų.